D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, Dir héiert elo eisen aachten Deel iwwer dat Dokument vum héchste Bahá'í Gremium, wat sech un d'Völker vun der Welt riicht. d'Verspriechen vum Weltfridden. Dass verschidden vun eisen Planéit sengem am déifsten verwuerzelte Problemer méi eng grouss Opmierksamkeet geschenkt gëtt, ass en anert Signal vun Hoffnung. Trotz de Vereenten Natiounen hiren evidente Feeler, ginn déi iwwer 40 Deklaratiounen a Konventiounen, déi dës Organisatioun adoptéiert huet, Esouguer wann d'Regierunge se net mat Begeeschterung ënnerstëtzt hunn, den einfache Mënschen d'Gefill vun engem neien Opschwong. Déi allgemeng Erklärung vun de Mënscherechter, d'Ofkommes iwwer d'Preventioun an d'Bestrofung vu Vëlkermuerd an déi aner Moossnamen, déi sech zum Zil gesat hunn, all Forme vun Diskriminatioun opgrond vu Rass, Geschlecht oder Glawen ze eliminéieren, d'Verdeedegung vun de Rechter vum Kand, d'Protektioun géint Folter, d'Iwwerwanne vun Honger an Ënnerernierung, de Gebrauch vu wëssenschaftlechem an technologeschem Fortschrëtt fir de Fridden a fir d'Wuel vun der Mënschheet, all dës Schrëtt wäerten, wa se mat Courage applizéiert a weiderentwéckelt ginn, deen Dag méi no bréngen, wou d'Gespenst vum Krich net méi d'Muecht huet, fir déi international Bezéiungen ze dominéieren. Et brauch een d'Bedeitung vun de Froen, déi dës Deklaratioun a Konventioune behandelen, net ervirzesträichen. Allerdéngs verdéngen e puer vun dëse Froen, wéinst hirer onmëttelbarer Wichtegkeet fir d'Verwierklechung vum Weltfridden, méi eng ausféierlech Behandlung. Komme mer bei de Rassismus. Eent vun de schlëmmsten an haartnäckegsten Iwwelen, ass eng Haaptbarrière fir de Fridden. Wou hien d'Handele bestëmmt, gëtt dem Mënsch seng Dignitéit esou mat Féiss getrueden, dass e sech ënnert kengem Virwand rechtfertege léisst. De Rassismus behënnert seng Affer doran, hiert onbegrenzte Potenzial z'entfalen a mécht seng Vertrieder korrupt a steet dem mënschleche Fortschrëtt am Wee. D'Unerkennung vun der Eenheet vun der Mënschheet, duerch gëeegent gesetzlech Moossname verwierklecht, muss weltwäit ënnerstëtzt ginn, wa mir dëse Problem wëllen an de Grëff kréien. An dann déi extrem Ongläichheet tëschent Aarmen a Räichen, eng Quell vun onvirstellbarem Leed, hält d'Welt an engem Zoustand vun Instabilitéit, dee praktesch all Ament kann zu Krich féieren. Dës Situatioun hunn net vill Gesellschafte mat Erfolleg ugepaakt. D'Léisung verlaangt eng kombinéiert Applikatioun vu geeschtegen, moraleschen a praktesche Moossnamen. Eng nei Perspektiv ass erfuerdert, an dozou gehéiert d'Berodung mat Spezialisten aus villerlee Branchen, ouni wirtschaftlech an ideologesch Polemik, an d'Bedeelegung vun de Leit, déi direkt betraff sinn, un den Entscheedungen, déi dréngend musse geholl ginn. Et handelt sech hei ëm eng Fro, déi net nëmmen un d'Noutwendegkeet geknäppt ass, d'Extremer vu Räichtem an Aarmut aus der Welt ze schafen, mee och un déi geeschteg Wourechten, déi, wa se verstan ginn, eng nei, ganzheetlech Attitüd kënnen ervirbréngen. Esou eng Attitüd ze begënschtigen ass u sech schonn en Haaptelement vun der Léisung. An dann hu mer den Nationalismus. En Nationalismus ouni Gitt, am Géigesaz zu engem verstännegen a legitime Patriotismus, muss enger méi ëmfaassender Loyalitéit Plaz maachen, enger Léift zu der Mënschheet als Ganzer. Dem Bahá'u'lláh seng Wierder sinn, Dës Äerd ass nëmmen ee Land, an all Mënsche si seng Bierger. D'Konzept vum Weltbiergertum ergëtt sech onmëttelbar aus der Welt hirer Verklengerung zu enger Stad, déi mam wëssenschaftleche Fortschrëtt an der onbestreitbarer géigesäiteger Ofhängegkeet tëscht den Natiounen erfollegt ass. D'Léift zu all de Vëlker vun der Welt schléisst d'Léift zum eegene Land net aus. An enger Weltgesellschaft, deen deem den Deel senger Interessen am beschten, pardon, déngt een deem Deel sengen Interessen am beschten, wann ee sech fir d'Interesse vum Ganzen asetzt. Aktuell international Aktivitéiten op verschiddene Gebitter, déi géigesäiteg Affektioun an e Gefill vu Solidaritéit Solidaritéit ënnert de Vëlker nieren, mussen nach staark zouhuelen. Souwäit d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í um Radio Ara. Iech alleguer e wonnerschéine Weekend.